loptom u mikrofon. Bliž nam se ponoć, tri minute ostalo je do kazetke se preklope 0000 i uskršnog ponedjeljka, a obično u to doba vrijeme je za našu sportsku emisiju Lopta u mikrofon. Najbolji uvod u večerašnju emisiju, odnosno na prvu temu o toj nogometu koju ćemo razgovarati, imala pjesma koju smo upravo čuli, sedam dugih godina toliko traje Hajdukov post, odnosno Rijeki niz neporaženosti na poljudu koji se produžio evo i u 134. jadranskom derbiju ove subote. Na Splitskom poljudu 1-1 rezultat Rijeka je povela golom Čolaka u 53. minuti da bi Hajduk poravnao pogodkom Caktaša iz 11 terca 10 minuta kasnije. Rijeka je do kraja utakmice ostala i sa igrače manje budući da je isključen upravo strilac Čolak, a to je zapravo donijelo još više problema jer će Čolak tako propustiti ono što slijedi u srijedu, ali prije nego što se posvetimo tome što slijedi u srijedu, čućemo što su nakon utakmice rekli treneri Kopić i Kek. Prvo poluvrijeme ušli smo sa visokom energijom, sa pokušajem visokog intenziteta da ne dozvolimo rijeci razvije bilo kakvu igru i da pokušamo doći što prije do kvalitetnog posjeda. U prva dva segmenta smo uspjevali, e, u kvaliteti posjeda nismo bili dovoljno dobri, nismo e, između linija, nismo dobro zadržavali posjed pod pritiskom rijekine zadnje linije. Rijeka stabilna, defanzivna u bloku i sa pokušajima tih e, tranzicija. Drugo poluvrijeme smo išli mijenjati Smajlija zbog opasnosti drugog žutog kartona sa Savasom u zadnjoj liniji da još pojačamo e, kvalitetu organizacije igre prema naprijed. prvoj nekakvoj situaciji smo iz naše pogreške dobili taj gol u tranziciji, nakon toga smo imali nekakvu crnu rupu koja je trajala desetak minuta i nakon toga tog izjednačujućeg gola mislim da smo bili kvalitetni i da smo napravili apsolutno sve da dođemo i do tog e, drugog gola. Mm, igrači koji su ušli sa klupe donijeli su nam dobru energiju i dosta opasnosti smo ovoga donijeli pred e, protivnički gol. Nismo iz tih situacija uspjeli zabiti ovaj, taj drugi, tako da generalno mislim da smo na račun tih zadnjih 30 minuta bili e, bliže pobjedi, ali i kad se, kad se vratiš nakon primljenog gola sigurno da imaš određenog razloga za zadovoljstvo što utakmica nije otišla u kontrasmjer. Tvrdo, agresivno, puno je takvih derbija već bilo. malo kvalitetno smo iz, sa pasom izlazili naročito u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu smo to apsolutno popravili, izašli uh, već kod gola dovoljno kvalitetno i onda imali meč loptu na 2-0. Ja uh, sam znao da će biti teško zadržati uh, tu agresiju Ipak su neki igrači prvi puta bili na poljudu i šteta jer jedna i druga ekipa znaju igrati i tu je sada e, problem da iz te agresije, iz te borbe premalo e, kvalitetnog pasa i tu se sada vidi ono što ja razmišljam cijelo vrijeme pod pritiskom, kad su igrači pod pritiskom, onda ja vidim da li je to, da li to tehnički dotjerano ili ne, a znali smo da će biti taj pritisak velik, naročito u zadnjim minutama, tako da, jedan jedan mislim da je pravedno. Ja, ja želim pobijediti i ja sam poslije, poslije onih 1-0 i poslije onih šansa mislio da ćemo dobiti i zato taj rezultat ni, ni, ni toplo ni hladno onako možemo živjeti s tim ali sigurno da je najbitnije za mene u dolasku u Split eh, protiv Hajduka bilo vidjeti kako će, ta, kako će ti novi dečki reagirati na taj pritisak, na tu agresiju. Ako mi želimo eh, nešto napraviti u Europi, mi moramo o tome razmišljati eh, kvalitetnije odigrati pod takvim pritiskom u toj agresiji, jer tako se igra i tu, tu mi nemamo šta filozofirati. Nema nigdje danas više vremena da je ti primiš, pa obradiš, pa gledaš, pa daš. Bili su opsežni treneri nakon utakmice, završila je dakle tom, tim dvobojem i tri četvrtine prvenstva, krećemo u zadnjih devet kola, u zadnju četvrtinu, razlika na tablici ostala je ista, dakle Hajduk i dalje ima bod više od Rijeke, a budući da ni Dinamo nije pobjedio, igro je 0-0 kod Intera u Zaprešiću, ista meta, isto stojanje, sve tri u oči završnih devet kola. Već sam nešto ispomenuo o srijedi, ta u srijedu nas očekuje polufinale kupa Maksimir Dinamo, Dinamo Rijeka, veliki dvoboj bez Čolaka, vraća se barem eto Leovac jer Raspopović imao puno problema na poljudu na toj desnoj strani, tako da vjerujem da će Leovac znati to puno bolje odigrati u Maksimiru. Rijeka ne može ići kao favorit, ali Dinamo ima također puno problema sa ozljedama, nedostaju Moro, Benković, Dumbija, a od jučer prema svemu sudeći i Gojak i Lešković, pa eto 17 sati i 30 minuta u srijedu veliki okršaj za borbu za Vinkovce gdje u finalu čeka Hajduk. Prelazimo na košarkaške parkete. Košarkaši Škrljeva nakon dva poraza vratili su se pobjedama u domaćoj Premier ligi. Momča Damira Rajkovića na Mavrincima je sa 83-76 slavila protiv Zaboka i tako zadržala peto mjesto na ljestvici. Škrljevo sad ima omjer 12 pobjeda i 8 poraza, a u idućem kolu iduće subote gostuju kod posljednje kaštele. U svijetu tenisa protekla dva tjedna igrao se Masters turnir u Majamiju, a ponovno je sjajan bio Borna Ćorić nakon polufinala Indian Wellsa. Ćorić je spojio i četvrt finale Majamija i tako će od sutra biti na rankingu karijere na 28. mjestu. Inače u tu američku turneju krenuo je sa 40. Pozicije, dakle u četiri tjedna 12 pozicija nije loš rezultat. Izgubio je u četvrt finalu od Njemca Aleksandera Zvereva koji je to danas upravo večerašnjem okršaju izgubio od Amerikanca Johna Isnera u velikom finalu i tako Isner je uspio doći do najvećeg trofeja u karijeri prvog Masters turnira. Protekloga tjedna saznali smo i finaliste u odbojkaškom doigravanju za prvaka i prvakinje Hrvatske. U muškoj konkurenciji odbojkaši Rijeke izgubili su u polufinalu od Zagrebačke mladosti, pa će Zagrebačka mladost igrati protiv Marine Ribole, odnosno mladosti iz Kaštele. E, dok će u ženskom, ženskoj konkurenciji također biti to dvoboj Zagrebačke mladosti i Marine iz Kaštela, dakle Dalmatinsko-Zagrebački okrša, iako u ženskoj konkurenciji bilo puno neizvjesnije u tom polufinalu između Marine i odbojkašica Rijeke. Treći odlučujući dvoboj igrao se u srijedu u Kaštelima i uspjeli su uh, odbojkašice Marine u, tri, u tri, odnosno u pet setova, dakle sa 3-2 u setovima slaviti protiv Rijeke i tako izboriti finale. Potest A potest jedna pripada rukometašima Nexia iz Našica koji su pobjedom na gostovanju kod finskog Koksa izborili plasman u četvrtfinale kupa EHF-a prvi put u svojoj povijesti. Eto, time se lagano bližimo kraju naše večerašnjoj emisiji. Imamo još tu neke vrlo interesantne rezultate od ajmo reći ovoga vikenda i ono najavit ćemo nešto što nam slijedi idućega tjedna. Cedevita je izgubila od budućnosti u trećoj odlučujućoj utakmici polufinala regionalne ABA lige u Podgorici 72-57, dok je recimo Tottenham slavio na Stamford Bridgeu kod Chelsea nakon 28 godina, pa evo vidjet ćemo moći li Hajduk čekati toliko na pobjedu protiv Rijeke na Poljudu. Sigurno ne bi bilo loše da pričekaju vjerujem da svi navijači Rijeke će se složiti s tim, barem eto, ne 28, ali 25, jedno bit će sigurno zadovoljavajuće. Ponavljamo, srijeda 17.30 Dinamo Rijeka, a u četvrtak na Kantridi počinje i finale Europa Kupa u Waterpolu, nastupa i hrvatska reprezentacija koja je u grupi sa Francuskom, Crnom Gorom i Srbijom. U, drugoj grupi su Mađari, Španjolci, Krci, Italijani. Finale u nedjelju gdje će igrati najbolje dvije ekipe iz obje grupe, pa eto, svemu tome slušat ćemo idućega vikenda. Rijeka idućega vikenda goste u Koprivnici, bit će tu i Škrljevo i zamet puno sporta, pa čujemo se iduće nedelje. Pozdrav!